Dale, que esto va a ser un palo, cabrón. Esto con tu reo mítico para la altura. Y esto dice así: Oye, ya yo me cansé de paso. Dale tú. Y le dicen la turraca: taca, mueva la butaca, taca, roca. Yeah, yeah. Y le dicen la turraca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, mueven la butaca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ay, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tu rapalo, súbelo, dale low. Un pasito prohibido que yo. Dale tu rapalo, súbelo, dale low. Un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tu rapalo, súbelo, dale low. Un pasito prohibido que yo. Te lo doy. Y la guacha se me pega porque ella está puta, está puta, puta, está puta, puta, está puta, está puta, puta. Ella se me pega y está puta, está puta, puta, está puta, puta, está puta, está puta, puta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Maxi El que la pone a perrear. Luis Córdoba Remix. Y el Kino. <laughs>